saodat asri qissalari salmon va yahudiy olimlari yana salmon salmon mosulga bordi rohib tavsiya etgan odamni topdi u ta'rif etilganidek samimiy inson ekan keyin u ham o'lgach uning tavsiyasiga ko'ra nusaybinga ketdi nusaybindagi rohibning qazosi yaqinlashgach u salmonni onadolining ammuriya shahrida hozirgi amirdog'da yashovchi bir tanishining huzuriga jo'natdi shu tariqa bir necha marta boshpanasini o'zgartirgan salmon ularni ham topdi bir rivoyatda naql qilinishicha anqaraning bir kalisosida ushbu kaliso hoji bayram jome masjidi yonida hali ham mavjud boshqa bir ruhoniyning xizmatida o'n yil qolib ketdi so'nggi marta ammuriya xizmatini qilgan ustozini juda yaxshi ko'rib qolgan unga ixlosi baland edi u ham boshqa din arboblari singari o'z maslagiga sodiq haqdan boshqa so'zni so'zlamas edi salmon uning panohida diniy vazifalarni bajarar ekan ozroq mablag' ham orttirdi qo'y echki sigir sotib oldi boqdi biroq muqarrar ajal bu ruhoniyning ham eshigini qoqib keldi salmon endi nima qilish kerakligini kimning huzuriga bosh urib borishni undan ham so'radi ruhoniy ohista gap boshladi ey salmon zamon juda o'zgarib ketdi yaxshi odamlarning ko'pi o'lib ketdi endi shu bepoyon dunyoda seni omonat tashlab ketishga arziydigan odam ham qolmadi bu so'zlar salmonning ko'nglini cho'ktirdi ko'zlarida yosh qalqdi biroq ruhoniy hali gapni tugatmagan edi ovozi xirillar gapirishi ham tobora qiyinlashib borar edi biroz tin olgach lekin ey salmon allohning so'nggi payg'ambari keladigan kunlar juda ham yaqinlashib qoldi ismi ahmad muhammaddir bu payg'ambar tihoma taraflaridan haram xalqining orasidan chiqadi ilk qiyinchilikka uchraganida xurmozor bir shaharga meningcha yasribga ko'chadi bu payg'ambar sadaqa olmaydi hadyani qabul qiladi orqasida ikki kuragining o'rtasida payg'ambarlik muhri belgisi bo'lishi kerak ruhoniy yana jim bo'lib qoldi og'ir og'ir nafas ola boshladi peshonasida ter tomchilari hosil bo'ldi salmon pirining manglaydagi terlarni artdi og'ziga bir necha tomchi suv tomizdi endi bu payg'ambarga yetishishga umidim qolmadi agar sen uni topa olsang darhol unga iymon keltir uning fikrini tasdiqla uning yo'liga kir buyurgan hamma ishlarni qabul qil va astoydil bajar salmon bu so'zlarni zo'r diqqat bilan tingladi xuddi xazina topib olgan kishidek suyunib ketdi shundan keyin bu payg'ambarning amru farmonlari qay darajada farmonlariga qay darajada quloq tutish kerakligini bilib olish uchun so'radi u payg'ambar dinimizni tark etishni buyursa ham bajarishim kerakmi ha hech ikkilanma chunki uning har bir gapi ayni haqiqatdir allohning roziligi uning amrini bajarish bilan barobardir buyuk Alloh jo'natgan har bir payg'ambaridan Muhammadning zamonigacha yashagan taqdirda ham unga iymon keltirish va unga yordamchi bo'lishlari to'g'risida va'da olgan. Hamma payg'ambarlar ham ummatiga eng so'nggi payg'ambar bo'lgan Ahmad Muhammadni vasiyat qilgan. Uning atrofida uning ummati o'laroq to'planishni buyurgan. Bu suhbatdan keyin ko'p o'tmay ruhoniy vafot etdi. Salmon Ammuriyada yana bir muddat qoldi bir kuni savdo sotiq ishlari bilan anadoluga kelgan va endi o'z yurtlaridan qaytayotgan kalb qabilasining karvoni haqida eshitdi salmon bor butun yig'ishtirib ularga berish evaziga o'zini haram vodiyga olib borishlarini so'radi sigirlariyu echkilarini ularga berdi shu tariqa yo'lga chiqildi biroq vodiyul quro degan joyga yetganlarida kalbliklar so'zlaridan qaytdilar va uni qul qilib bir yahudiyga sotib yubordilar salmon atrofida xurmo daraxtlarini ko'rib ruhoniy ta'riflagan joy aslida shu yer bo'lsa kerak deb o'yladi ammo unday emas ekan keyinroq qurayza qabilasiga mansub xo'jayinning amakivachchasi bo'lmish boshqa bir yahudiy uni sotib oldi va birgalikda yasribga jo'natdilar salmon qul bo'lish evaziga bo'lsa ham borgan yeri ta'riflangan joyga uyg'un ekanligini ko'rib g'oyat quvondi buyurilgan ishlarni bajondil bajarib ruhoniy kelishidan xabar bergan buyuk payg'ambarni kuta boshladi yahudiy olimlari shom tomonlarda hazrati musoning dinini qabul qilgan ilm va ibodat bilan baravar shug'ullanadigan bilimdon bir yahudiy bor edi u kichik yoshidan boshlab toat ibodatga berilgan zamonasining yetuk olimlardan saboq olgan bundan tashqari mustaqil ravishda bilimini oshirishdan erinmaydigan inson edi bir kuni qo'ni qo'shnilari va do'stu birodarlari uning safarga hozirlik ko'rayotganiga shohid bo'ldilar qayerga ey hayyibon yo'l bo'lsin dedilar ko'chib ketayotirman hijoz tomonlariga borib yashamoqchiman nega endi dabdurustdan ey hayyibon nega bizni tashlab ketasan bu yerda bizdan yomonlik ko'rdingmi yo'q aslo hech kimdan yomonlik ko'rmadim ammo ko'nglim o'sha tomonlarga chorlamoqda nima qilasan u tomonlarda o'zing savdogar bo'lmasang gaplaringiz to'g'ri savdogar emasligim aniq ammo alloh rizqimni berar degan umidda ketayotirman hagibon shunday deb ular bilan xayrlashdi ertalab tong saharda bir oiladan iborat kichik karvon yo'lga chiqdi yo'lovchilar ilgarilagan sari qadam ba qadam iqlim o'zgarar yam yashil shomning o'rniga onda sonda xurmozorlar uchraydigan vohalar kela boshladi bir necha kunlik yo'ldan so'ng xurmozorlar ham ko'rinmay qoldi shomning latif iqlimiga moslashgan oila kutilganidan ham uzoqqa cho'zilib ketgan yo'llardan ba'zan kelajakka umid bilan qarab ba'zan tushkunlikka tushib ilgarilab borardi hayibon goho bir ufqdan ikkinchi ufqqa qadar cho'zilgan qum sahrolarni goho quyosh qizdirganda yalt yalt qilgan dengizdan farqi yo'q sarobni tomosha eta eta qora terlarga bota bota tili tanglayiga yopisha yopisha oldinga siljirdi bir tomchi suvga tashna qolgan paytlar ham bo'ldi haybarda tanishgan yahudiylar uni quchoq ochib kutib oldilar ilmi bilan amali bir bunday pokdomon din arbobiga munosib hurmatda bo'lishlarini izhor etib shu yerda qolishiga qolishini so'radilar ammo hayyibon do'st minnatdorchilik muddatini cho'zib yuborishni istamadi niyating qayer ey hayyibon yasribgacha bormoqchiman bu yer yasribdan ko'cha ko'ra xushmanzara xushhavo tuprog'i unumdor shunday bo'lsa ham niyatimiz qat'iy ketmasak bo'lmaydi birozdan so'ng karvon yana yo'lga tushdi bani qurayza yahudiylari bir kuni mahallalarda hayyibon ismli bir olimni mehmon qildilar shomdan kelayotgani yasribda makon tutmoqchi ekanligini gapirdi u mana yasrib qo'l uzatsang yetadigan masofada chindan ham yasribga juda yaqin qolgan edi ularning orasida qolish taklifiga rozi bo'ldi ko'pdan beri istagan joyiga kelgan edi lekin bu yerda u nima qiladi ilmini oshirish uchun kelmagan axir chunki bu yerda shomdagidan zo'rroq olimlar yo'q edi bu yerda mulki ham yo'q edi savdogar emas edi ilmi va axloqini ko'rgan yahudiylar unga yer bog' ajratib ekin ekib ro'zg'or tebratishga imkoniyat yaratdilar Hayvon tinmay o'qib ibodat qilib ibratli hayol hayot kechira boshladi qurg'oqchilik mavsumi kelganda yahudiylar uning huzuriga to'plandilar yomg'ir duosiga chiqishni so'radilar yo'q bu ishni qilolmayman avval muhtojlarga sadaqa berishingiz kerak qanchadan beramiz bir miqdor xurmo va ikki miqdor arpa u istagan miqdorda muhtojlarga sadaqa tarqatildi shundan keyin ular bilan birgalikda yomg'ir duosiga chiqdi yalinib yonvordi janobi haq yomg'ir yubordi yana bir necha bor yomg'ir duosiga chiqildi har safar xalq sevinch bilan qaytdi bir kuni hayyibon kasal bo'lib qoldi ancha qarigan vujudi ham holdan toygan edi uni ziyorat qilishga keldilar salomatlik tiladilar biroq hayyibon vaqt soati yaqinlashganini sezdi bir kuni o'zini bir oz durust his etgach qurayzaliklarga xabar berdi to'plandilar ey yahudiy millati men shomdek to'kin sochin va baraka oshib toshib yotgan zaminni tark etib sizlarning bu qurg'oqchil yerlaringizga nima uchun kelganimni bilasizlarmi dedi bilmaymiz albatta sening bundan ko'zlagan alohida maqsading bo'lishi kerak bu yerga yaqin orada yuborilajak payg'ambarni kutish uchun kelgan edim zero yasrib uning hijrat qilib joylashadigan vatanidir bu paytgacha unga payg'ambarlik vazifasi berilar men ham uning diniga kirib saodat toparman deb umid etdim biroq umrim payoniga yetganini sezib turibman unga yetishish menga nasib bo'lmas ekan shuni yaxshi bilib qo'yingki uning payg'ambarlik vazifasini olishiga juda ham oz vaqt qoldi sharpasi boshingiz ustida turibdi desam yanglishmayman unga ishonib dinini qabul etishda boshqalar sizlardan o'tib ketmasin chunki zimmasiga o'ziga bo'ysunmaganlarga qarshi qilich ishlatish va bolalarni asir qilish vazifasini ham oladi zinhor sizlarni uning diniga kirishdan hech kim to'smasin hayibon suv shu gaplarni aytib jim bo'lib qoldi va bir necha kundan so'ng hay hayotdan ko'z yumdi qurayza qabristoniga dafn etildi hayibonning bu so'zlari nechog'li samimiy edi jo'natiladigan so'nggi payg'ambarning da'vat kunlarigacha yashasa chindan ham iymon keltirib musulmon bo'larmidi ilohiy iroda uni qanday kutib oladi ertaga hisob kitob kuni unga qay tarzda muomala qilinadi biz bu savollarning javobini bilmaymiz ammo uning bu yo'lda vatanni tark etgani shu yo'lda turli mashaqqatlarga duch kelgani va maqsadini amalga oshirish uchun uzoq safarga chiqqanini bilamiz biroq u yuragidagi armon bilan o'lib ketdi yasribning butga sig'inadiganlar mahallasi salama ibn salom ismli gapga tushunadigan va boshqalarga tushuntira oladigan yoshdagi bir bola uylarning yonida bir toshda o'tirar va olomonga qarata hayajonli nutq so'zlayotgan yahudiy qo'shnisini zo'r maroq bilan tinglar edi u yahudiy to'plangan odamlarga qiyomat kunining kelishi butun vujudlarning qirilib ketishi keyin qayta tiriltirilishi tırıl, yaxshi yomon amallarning o'rtaga qo'yilib hisob kitob qilinishi insonlarning bu hisob kitobdan so'ng jannatga yoki jahannamga kirishi haqida uqtirar e, gap uqtirar edi uning so'zlarini tinglayotganlarning hammasi mushriklar edi na oxiratni na qayta tirilishu hisob kitob va na mezonni bilardilar menga qara ey rohib sen bu gaplaringga chindan ham ishonasanmi sening aytganlaring muqarrar ravishda sodir bo'ladimi albatta ya'ni ichida jannat va jahannam mavjud bo'lgan bir olamda insonlar qayta tiriltirilib hisob kitob qilinadi shundaymi ha nimani o'rtaga qas nimani o'rtaga qo'yib qasam ich desangiz hammasiga tayyorman so'ngra atrofda yig'ilganlarga birma bir qarab chiqdi istardimki uyimda tandirga olov yoqib meni yondirsangiz zora men shu olovda yonib kul bo'lsamu ertangi kun u dunyoda do'zax azobidan qutulsam tinglovchilardan biri gapga aralashdi jabr senga qo'shni o'z molingga jabr qilayotirsan bu gaplaringni tasdiqlaydigan daliling bormi yahudiy ko'zlarini makka tomonga qaratdi ufqlariga termuldi so'ng qo'llari bilan ishora qilib shunday dedi mening so'zlarimni tasdiqlaydigan inson mana shu tomonlardan yaqinda vazifasiga chaqiriladigan bir payg'ambardir yaxshi xo'sh biz uni qachon ko'ramiz yahudiy bu dafa eshikning oldida o'tirgan salama ibn salmonni ko'rsatdi mana shu bola balog'atga esa ko'radi bu so'zlar salamaning ongiga muhrlanib uzoq yillardan keyin ham unutilmaydigan bir xotira bo'lib qoldi bir kuni yasribning yerli aholisi bo'lmish mushriklar bilan yahudiylar orasida kichik bir kelishmovchilik chiqdi mushriklar ko'p edi aslida qo'rqoq bir millat yahu bo'lgan yahudiylarning ko'pdan beri popugini pasaytirib qo'yishgan ular lom mim demaydigan bo'lib qolgan edilar qachonki bu bir janjal chiqsa hazrat va avs qabilasi yahudiylardan ustun kelar yahudiylar esa mag'lubiyat alamini tortar edilar bir kuni sizlarni adabingizni beramiz ey yasrib xalqi deyishardi yahudiylar bugun adabimizni berishga kim xalaqit beryapti bugun sizlarning qo'lingiz balandligini inkor etolmaymiz har doim shunday bo'ladi bilib qo'yinglar mana ko'rarsizlar bir kun kelib bizning kunimiz ham albatta tug'ib qolar tushlaringizni suvga aytinglar yasrib doimo yahudiylarni chig'iriqdan o'tkazadigan bir tegirmon bo'lib qolaveradi bir kuni kelib go'ringizni qaziydigan bitta yahudiy ham qolmaydi unisi hali noma'lum biz kutayotgan payg'ambar kelsin o'shanda kim g'olibu kim mag'lub bo'lishi ayon bo'ladi ko'rasizlar hali sizlar ham sizlar bilan boshqacha hisoblashamiz od va e, iram qavmlari yo'q bo'lib ketadi kabi yo'q bo'lib ketasizlar yahudiylarning nimaga shama qilayotganlarini tushunib yetmagan mushriklar qo'pol muomalaga o'ta qoldilar qani daf bo'linglar bu yerdan la'nati yahudiylar